19 skirsnis. Perskirimas 25. Vinicijus taip pat neįstengė susigaudyti, kas atsitiko, ir širdies gilumoje buvo nemažiau nustebęs už Hiloną, kad su juo šie žmonės pasielgė taip, o ne kitaip, ir užuot atkeršyje už antpolį rūpestingai aptvarstė žaizdas, jis manė, jog jie tai padarė iš dalies dėl tikėjimo, kurį išpažįsta, bet dar daugiau dėl lygijos, o gal kiek ir dėl jo asmens didelės reikšmės. Tačiau jų pasielgimas su Hilonu jam tiesiog netilpo galvoje. Kaip gali žmogus įstengti tiek atleisti? Ir jam nejučiomis vis lindo į galvą klausimas, kodėl jie nenužudė graikų? Juk galėjo nebaudėmi tai padaryti. Ursas būtų jį užkasęs ode arba naktį nunešęs į Tibrą, kuris šiais paties Cezario vykdomų naktinių žudinių laikais tai dažnai išmesdavo rytais į krantą žmonių lavonus, kad niekas net nesirūpindavo, iš kur jie. Bet to Venicijaus nuomonė krikščionys ne tik galėjo, bet ir turėjo nužudyti Hiloną. Teisybė gailestingumas nebuvo visai svetimas tam pasauliui, kuriam priklausė jaunasis patricijus. Juk ateiniečiai jam pastatė altorių ir ilgai priešinosi gladiatorių kovoms Atenuose. Yra buvę, kad ir Roma nugalėtiesiems dovanodavo gyvybę, kaip sakysime, kalikratui, Britų karaliui, kuris Klaudijaus paimtas į nelaisvę, jodos neapdovanotas, laisvai gyveno mieste. Tačiau kerštas už asmeninę skriaudą Vinicijui, kaip ir visiems atrodė teisėtas ir pateisinamas. To nepaisimas tiesiog priešiškas jo dvasiai. Teisybė Austriene ir jis girdėjo, kad reikia mylėti net savo priešus, bet visą tai laikė tik teoriją, neturinčią gyvenime jokios reikšmės. Ir dabar Darius manė, kad Hilono jie nenužudė gal tik dėl to, kad buvo kažkokia šventė ar kokia mėnulio fazė, per kurią krikščionims neleidžiama atimti gyvasties. Yra girdėjęs, kad kai kuriuose tautose būna tokių laiko tarpų, kada draudžiama net karą pradėti. Bet kodėl tada jie netidavė graikų į teisingumo rankas, kodėl apaštalas kalbėjo, kad jeigu kas septynis kartus nusidėjo, tai septynis kartus jam reikia dovanoti – ir kodėl Glaukas pasakė Hilonui, tai atleidžia tau Dievas, kaip aš tau atleidžiu. O juk Hilonas jam buvo padaręs baisiausią skriaudą, kokią tik gali žmogus padaryti, ir Vinicijui vien pagalvojus, kaip pasielgtų su tuo, kas, sakysime, būtų nužudęs lygiją, širdis virte užvirdavo. Neatrasi pasaulyje tokių kančių, kokiomis jis būtų už ją atkeršijęs. O tas atleido. Ir Ursas atleido, Jis, kuris iš tikrųjų galėtų pribaigti Romoje bet ką, visai nebaudžiamai, nes paskui tai reikėtų nužudyti nemorų karalių ir užimti jo vietą. Prieš jį neatsilaikė Krotonas, tai argi prieš tokį žmogų atsilaikytų šį vardą turis gladiatorius paprastai gaunas jį tik nužudęs liptolinį karalių? Į visus klausimus buvo vienintelis atsakymas – jie nenužudė iš kažkokio gerumo tokio didžio, kokio likščiol pasaulis nebuvo regėjęs, ir iš žmonių meilės tokios begalinės, kad ji vertė užmiršti save, savo skriaudą, savo laimę ir savo nedalę ir gyventi dėl kitų. Kokį atvildą už tai žmonės turi gauti? Venicijos girdėjo Ostriene, bet suprasti neįstengi. Tačiau nujauti, kad ši žemės gyvenimas, kuriame tu privalai įsižadėti visko, kas tau gera ir malonu, kitų labai, yra menkas Tad jis krikščionis vertino šią valandėlę ne tik su didžiausia nuostaba, bet ir su gailėščiu ir lyg paniko šešėliu. Jam atrodė, kad tai avys, kurios anksčiau ar vėliau bus suėstos vilkų, o jo romėniškas būdas negalėjo gerbti tų, kurie leidžiasi suėdami. Vienas dalykas vis dėlto jį apstulbino. Kai Hilonas pasišalino, didžiulis džiaugsmas nušvito visų veiduose. Apaštalas priejo prie Glauko ir uždėjęs ranką jam ant galvos tarė, Kristus tavo širdyje nugalėjo. O šis pakėlė akis aukštyn, tokias pilnas tikėjimo ir linksmybės, tarsi jį būtų užtvinusi kažkokią didelį nelaukta laimį. Pačiam Venicijui būtų buvęs suprantamas tik įvykdyto keršto džiaugsmas, todėl žiūrėjo į jį išplėtęs karšiuojančias akis, truputį lyg į pamišėlį. Tačiau matė ir matė nebeslapto pasipiktinimo, kaip paskui Ligija prispaudė savasias karalaitės lūpas prie rankos to žmogaus, kuris pažiūrėti atrodė kaip vergas, ir jam pasivaideno, kad šio pasaulio tvarka virsta aukštin kojomis. Paskui parėjo Ursas ir ėmė pasakoti, kaip išvedė Hiloną į gatvę ir meldė atleisti, kad galėjo sužaloti sanarius. Apaštalas už tai palaimino, o Krispas paskelbė, kad tai didžios pergalės diena – Išgirdęs apie šią pergalę, Vinicijus visai pametė minčių gėją. Tačiau kai lygija po valandėlės vėl jam padavė vėsinančio gėrimo, jis trumpai sulaikė jos ranką ir paklausė. Tai ir tu man atleidai? Mes krikščionys, mums negalima širdies lėpti pykčio. Lygija, tada jis tarė, nesvarbu, kas tas tavo dievas, bet aš pagarbinsiu jį Heka tomba vien todėl, kad jis tavo. Tačiau jie atsakė, tu pagarbinsi jį širdyje, kai jį pamilsi. Tik todėl, kad jis tavo, pakartojo tylesniu balsu Vinicijus ir primerkė akis, nes jį vėl apėmė silpnumas. Ligija pasitraukė, bet netrukus sugrįžo ir priejusi visai arti pasilinkė ties juo, tikrindama ar miega – Vinicijus pajuto jos alsavimą ir atsimerkęs nusišypsojo, bet ir lengvai uždėjo ranką jam ant akių, tarsi migdydama. Tada jį užplūdo didžiulį palaimą, nors kartu pasijuto esas didesnis ligonis. Taip iš tikrųjų ir buvo. Naktis jau visai sutemo, o su ja pakilo jam ir didesnis karštis, dėl to negalėjo užmigti ir vežiojo paskui lygiai akimis, kur tik įžengė tačiau tarpais pasinerdavo į kažkokį pusiausnudį, matė ir girdėjo viską, kas aplink darėsi, bet tikrovė pynysi su karštrigiškomis vizijomis. Jam vaidenosi, kad kažkokiuose senuose apleistose kapinėse statoma bokštų pavidalų šventykla, o jo žinė lygija. Jis nenuleido nuo jos akių, jis stovėjo bokšto viršūnėje, su liutne rankoje, visa nušviesta, panašiai į tas matytas rytuose – kurios naktimis gėda himnus mėnulio garbei. Jis pats sunkiai kopė ir jais laitais juos pagrobti, įkandin šliaužė Hilonas, iš baimės taukšėdamas dantimis ir kartodamas, nedaryk to, ponia, nes ji žinė, už kurią jis keršys. Vinicijus nežinojo, kas tas jis, tik suprato einas daryti šventvagystės ir taip pat išgyveno baisiausią baimę. Tačiau, kai pasiekė bokšto viršūnę supančią baliustradą, Staiga prie lygijos atsistojo sidabrabarzdis apaštalas ir tarė, nepakelk prieš ją rankos, nes ji priklauso man. Taip pasakęs patraukė su ją mėnulio šviesos ruožo, tarsi keliu į dangų, o jis, Vinicijus, ištiesęs juos rankas ėmė maldauti paimti ir jį draugę. Čia jis pabudo, įsiblaivė ir ėmė žvalgytis. Laužas ant aukšto pado jau ruseno, bet dar gana aiškiai švietė. Žmonės susėdę prie židinį šildėsi, nes naktis buvo šalta, o kambarys gerokai išaušęs. Vinicijus matė, kaip jiems alsuojant iš burnos virtų garas. Vidurie sėdėjo apaštalas, prie jo kelių ant žemo suoliuko lygyje, toliau Glaukas, Krispas, Mirjam, o iš kraštų iš vienos pusės Ursas, iš kitos Nazarijus. Mirjam sūnus gražaus veido berniukas ilgais juodais plaukais, krintančiais net ant pečių. Lygija klausėsi pakėlusi akis į paštalą ir visi galvas buvo atsukę į jo pusę, o jis kažką pusbalsių kalbėjo. Vinicijus dabar žiūrėjo į jį su prietaringa baime, neką mažesnė už tą išgastį, kurį patyrė per karštlygiškas vizijas. Dingtelio mintis, kad karštlygėje jam atsivėrė tiesa – ir šitas senyvas ateivis nuo tolimų krantų tikrai atima iš jo lygyje ir veda kažkur nežinomais keliais, taip pat tvirtai tikėjo, kad senolis kalba apie jį, o gal patarė, kaip įskirti su lygyje, nes Venecijoje atrodė neįmanoma, kad kas galėtų kalbėti apie kitką, tad sukaupęs visą sąmonę ėmė klausytis Petro žodžių. Tačiau apsiriko visiškai. Apaštalas kalbėjo, vėl apie Kristų. Tik jo vardu jie ir te gyvena, pagalvojo Vinicijus, o senolis pasakojo apie Kristaus suėmimą. Atėjo kareivių būrys ir kunigų tarnai juos suimti, kai išganytojas juos paklausė, ko ieška, jie atsakė, Jėzaus Nazariečių. Tačiau, kai jiems tarė, tai aš, puolė ant žemės ir nedrįso prieš jį pakelti rankos, ir tik antrą kartą paklausę suėmė. Čia apaštalas nutraukė pasakojimą, ištiesi rankas į ugnį, paskui kalbėjo toliau. Naktis buvo šalta kaip šiandien, bet užvirė mano širdis, tad įsitraukiau kalavyje jį apginti ir nukirtau ausį vyriausiojo kunigo tarnui ir būčiau jį gynęs karščiau negu savo paties gyvastį, jeigu jis nebūtų pasakęs, kiršk savo kalaviją į makštį nejau aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs? Tada jį suėmė ir surišo. Taip pasakęs prispaudė ranką savo prie kaktos ir nutilo norėdamas prieš tolesnį pasakojimą susitvardyti nuo užgriuvusių prisiminimų, tačiau Ursas neištvėręs pašoko, žarstekliu pataisė židinio ugnį, net kibirštys pažiūro auksiniu lietumi ir liepsna gyviau suplastėjo, paskui atsisėdęs sušuko. Na ir tegu būtų įvykę kas skirta. Va. Tačiau staiga nuščiuvo, kai Lygija prispaudė pirštą prie lūpų. Jis garsiai dūsavo. Buvo aišku, kad širdie piktinasi. Ir nors visada pasiryžęs bučiuoti apaštalui kojas, bet to vienintelio jo poelgio pateisinti negali, nes jeigu štai taip prie jo, kas būtų pakėlęs ranką prieš išganytoje, jeigu jis būtų buvęs su juo tą naktį, oi, oi, Kailis būtų dulkėjęs ir kareiviams, ir kunigų tarnams, ir vykdytojams. Net akys jam patvino ašaromis nuo tokių minčių, iš gaileščio ir skaudžių abejonių. Viena vertus pagalvojo, kad ne tik pats būtų gynęs išganytoje, bet dar būtų pasišaukęs į pagalbą ligus, žaliukus vyrus, o kita vertus suprato, kad tokiu žygiu būtų parodęs nepaklusnumą išganytojui ir supliudęs pasaulio atpirkimą todėl ir negalėjo sulaikyti ašarų. Po valandėlės Petras, nuleidęs nuo kaktos rankas, ėmė pasakoti toliau, bet Venicijų vėl apimė karštlygės naudulys. Visa, ką dabar girdėjo susipinė su apaštalu pasakojimu vakar naktį Ostrijane apie tą dieną, kada Kristus pasirodęs ant Tiberiados ežerų krantų. Regėjo plačiai tyvuliuojančius vandenis, juose žvejų valtį, o valtyje Petrą ir Ligiją, Jis pats iš visų jėgų plaukė paskui juos, bet sulaužytos rankos skausmas trukdė pasivyti. Audra ėmė tėkšti bangas jam į akis, jis pradėjo skęsti ir šauktis pagalbos, tada lygija atsiklopė prieš apaštalą, e, tas pasuko valtį ir atkišo jam irklą, jis nusitvėręs už jo, abiejų padedamas įsiropštė į valtį ir parvirto ant jos dugno. Tačiau paskui jam ėmė vaidentis, kad pakilęs išvydo daugybę žmonių plaukiančių paskui valtį. Bangos varė putas ant jų galvų, kai kurių tik rankos kyščiojo iš vepetų, bet Petras vieną po kito gelbėjo skestančiuosius ir tempė į valtį, kuri kažkokiu stebuklu vis plėtėsi. Netrukus joje susiskvietė didžiulė minia, tokia pat kaip ir toji Ostriane, o paskui dar didesnė. Venecijus stebėjosi, kaip tiek žmonių galėjo sutilpti ir ėmė baimintis, kad visi nugarmės į dugną. Tačiau Ligija pradėjo įraminti ir rodyti kažkokią šviesą tolimame krante, į kurį plaukė. Čia Venecijaus vizijos vėl susipinė su pasakojimu, girdėtų iš apaštalo lūpų Ostrijane apie tai, kaip kartą Kristus pasirodęs miniai ant ežerų. Tad dabar regėjo toje kranto šviesoje kažkokią figūrą, kurios link Petras kreipė valtį. Artėjant prie jos vėjas visilpo, vandens paviršius dar išsiramesnis, o šviesa ryškesnį. Minė ėmė gėdoti melodingą himną, oras pakvipo nardais, vanduo raiburiavo vaivorykštės palomis, tarsi dugne būtų sužydusios lelyjos ir rožės. Pagaliau valtis švelniai įsirėmė krūtinę į smėlį, tada lygija paėmė už rankos ir tarė, eime, aš tave nuversiu, ir vedė jį į šviesą. Vinicijus vėl pabudo, bet jo vizijos klaidėsi lėtai ir jis ne iš karto atgavo tikrovės pajautimą. Prieš kiek laiko jam dar vaidenosi, kad esas prie ežero aplinkui žmonių minę, kurioje nežinia kodėl, jis pradėjo ieškoti Petronijaus ir nustebo jo neradęs. Tačiau stipri šviesa sklindanti iš židinio, prie kurio jau niekas nesėdėjo, ji visai išblaivė. Alyvmedžio malkos tingiai žiūravo po rausvais pelenais, bet pinijos kiedros, matyt ką tik užmestos ant žaryjų, šaudė iškiais liepsnos liežuviais ir toje šviesoje Vinicijus išvydo netoli guolio sėdinčią lygiją. Ja pamatę susijaudino iki širdies gelmių. Atsimenė, kad vakar naktį ji praleido Ostriane, paskui visą dieną triūsiai įtvarstydama, o dabar, kai visi nuėjo ilsėtis, ji viena būdėjo prie jo guolio. Nesunku buvo nuspėti, kad ji pervargusi nesėdėjo nejudėdama, užmerkusi akis. Vinitijus nežinojo, ar į miegą, ar tik paskendusi mintyse. Žiūrėjo į jos profilį, į nuleistas blakstienas, į padėtas ant kelių rankas, ir jo pagoniškoje galvoje ėmė sunkiai kaupti supratimas, kad šalia graikų ir romėnų nuogų savimi pasitikinčio ir išdidaus grožio yra pasaulyje ir kažkoks kitas, naujas, nepaprastai skaistus ir dvasingas, Jis nesiryžo to grožio pavadinti krikščionišku, bet galvodamas apie lygiją negalėjo jos atskirti nuo tikėjimo, kurį ji išpažino. Netgi suprato, jeigu visi kiti nuėjo ilsėtis, o lygija jo tiek skriausta viena budi čia, tai kaip tik todėl, kad jos tikėjimas taip liepia. Tačiau tokia mintis žadinantis susižavėjimą tuo tikėjimu buvo drauge ir nemalonė. Jam kur kas mėliau būtų kad lygija taip darytų iš meilės jam, jo veidui, jo akims, jos kultūriškoms formoms. Žodžiu tariant, dėl viso to, dėl ko nekarta, apie jau kaklą viniojosi baltutėlės graikių ir romėnių rankos. Tačiau greitai suvokė, kad jeigu jį būtų tokia pat kaip kitos moterys, jis jau šio to joje pasigestų. Tada, nustebęs, nie pats nesusigaudė, kas jam darosi, nes pastebėjo, kad jame pradeda kilti kažkokie nauji jausmai ir nauji potraukiai svetimi tam pasaulį, kuriame jis lygi šiol gyveno. Tuo metu ji atsimerkė ir pamačiusi, kad Venicijus į ją žiūri, prie jo tardama. Aš čia, prie tavęs. O jis atsakė, mačiau sapne tavo sielą. Perskirimas 26. Rytojaus dieną pabudo nusilpęs, bet vėsia galva be karščių, jam pasirodė, kad pažadino šnipždesys, tačiau atsimerkęs pamatė, kad lygijos nėra šalia, tik tai ursas pasilenkęs prie židinio, žarstė pilkus talenus ir po jais ieškojo žarijų, o radęs pradėjo jas pūsti tarsi nelūpomis, o kalvio dumplėmis. Venicijus prisiminė, kad šitas žmogus vakar sumalė krotoną, Tad atidžiai, kaip tikras arenos mėgėjas apžiūrinėjo plačiausią jo nugarą, panašią iki klopo pečius ir galingas it kolono šlaunis. Ačiū Merkurijui, kad man sprando nenusuku, galvoju širdyje. Prisiekiu poluksu, jei ir kiti lygai jį panašus, kada nors Danubijaus legionai turės su jais sunkaus darbu. Paaiškinimas Danubijus Dunojus. Paaiškinimo pabaiga. Ei, vergė, balsiai pašaukė, Ursas ištraukė galvą į žydinio ir beveik bičiuliškai nusišypsoja starį. Duok dievę tau, ponė, gerą dieną ir geros sveikatos, bet aš laisvas žmogus, nevergas. Vinicijus norėjo išklausinėti Ursą apie gimtąjį lygijos kraštą, tad šitie žodžiai jam buvo gana malonūs, nes pašnekėsi su laisvu žmogumi, nors ir prastuoliu, mažiau žaidė jo kaip Romino ir Patricijaus aurumą, negu pašnekėsi su vergu, kurio nei teisė, nei papraučiai nelaikė žmogumi. Tai tu ne aulų? paklausy. Ne, ponė, aš tarnauju kalinai, kaip ir jos motinai, bet savo laisvą valią. Jis vėl pasilenkė į žydinį pukštyti žadijų, ant kurių prieš tai buvo užmetęs malkų, o paskui atsitiesęs tarį. Pas mus nėra vergų, Tačiau Vinicijus paklausė, kur lygija? Ką tik išėjo, o aš turiu sutaisyti tau pusryčius, ponė, ji būdėjo prie tavęs visą naktį. Kodėl jos nepavadavai? Ji taip nuėjo, aš turiu klausyti. Dabar jo akis apsiblausė, netrukus jis pridūrė. Jeigu aš jos neklausyčiau, tai tu, ponė, nebegyventum. Tai gailiesi, kad manęs nenužudėjai? Ne, ponė, Kristus liepė nežudyti, o Atacinas, o Krotonas. Kitaip negalėjau, burptelėjo Ursas ir ėmė žiūrėti lyg apgailestaudamas į savo rankas, kurios matyt liko pagoniškus, nors širdis priėmė krikštą. Paskui jis užkaitė puodą ir pritūpęs prie žydinį įsmėgė susimašiusias akis į ugnį. Tai tu kaltas, ponė, pagaliau prašneko, kam pakėlė ranką prieš ją karaliaus dukrą. Iš pradžių išdidus Vinicijus pasipiktino, kad prastuolis ir barbaras grįsta ne tik kalbėti su juo taip laisvai, bet dar priekaištauti. Prie tų negirdėtų ir neįtikimų dalykų patirtų už vakar naktį prisidėjo dar vienas, tačiau būdamas nusilpęs ir neturėdamas po ranka savo vergų, tramdėsi, tuo labiau, kad viršų paėmė noras, ką nors sužinoti iš lygijos gyvenimo. Tad apsiraminęs ėmė klausinėti apie lygų karą prieš Vanijų, ir svebus. Ursas mielai atsakinėjo, bet nedaug nauja galėjo pridurti prie to, ką Vinicijui kadaise buvo pasakojęs Aulas Plaucijus. Ursas kare nedalyvavęs, nes lydėjęs įkaitęs į Atelijos gistrų stovyklą. Tik žinojo, kad lygai sumušė svebus ir jezigus, bet jų vadas ir karalius kritęs nuo jezigaus strėlės. Tuojau po to išgirdę žinę, kad Semnonai padegė miškus prie jų sienų, jie skubiausiai sugrįžę atkeršyti už skriaudą, o įkaitės likusios pas Atelijų, šis iš pradžių liepęs joms rodyti karališką pagarbą. Paaiškinimas Semnonai, germanų svebų gentis. Paaiškinimo pabaiga. Paskui Lygijos motina numirusi, romėnų vadas nežinojas, kur dėti mergaitę. Ursas norėjęs grįžti su ją į gimtinę, Bet kelias buvo pavojingas pilnas ir žvėrių, ir laukinių genčių, o kai atėjęs gandas, kad kažkokie lygų pasiuntiniai atkeliavę pas pomponiją, siūlydami pagalbą prieš markomanus, histras ir įkaitę nusiuntęs pomponijai. Paaiškinimas makomanai – germanų svebų gentis. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau atvykę pas jį sužinojo, kad jokių pasiuntinių nebuvę, šitaip jie ir likę stovykloje. O iš ten Pomponijus juos atgabenęs į Romą ir po triumfo iškilmių karaliaus vaiką atidavęs Pomponijai Grecinai. Vinicijų šiame pasakojime buvo negirdėtos tik kai kurios smulkmenos, bet jis mielai klausėsi, nes beribę jo giminės puikybę maloniai kuteno tai, kad gyvas liudytojas patvirtino karališką lygijos kilmę. Kaip karaliaus duktė, ji galėjo Cezario rūmose užimti vietą greta žymiausių šeimų dukterų, e, tuo labiau, kad tauta, kurios valdovas buvo jos tėvas, niekada lygi šiol nekariavo su Roma, nors lygai buvo barbarai ir galėjo pasirodyti jai grėsmingi, nes paties Atelijos gistro liudijimu jie turėjo nesuskaičiuojamą galybę karių. Beje, Ursas visiškai patvirtino tą liudijimą ir į Venecijos klausimą apie lygus atsakė – Mes tūnome miškuose, bet žemės turime tiek, kad niekas nežino, kur baigėsi neįžengiamos girios ir žmonių juose daugybė. Yra ir giriose medinių miestų, kuriuose visko gausybė, nes ką semnonai, markomanai, vandalai ir kvadai visur prisiplėšia, mes iš jų atimame. Paaiškinimas Semnonai germanų svebų gentis, markomanai germanų svebų gentis, vandalai kvadai germanų gentis. Paaiškinimo pabaiga. O jie nedrįsta prieš mus eiti, bet kai vėjas pučia nuo jų pusės, uždega mūsų girias ir nebijome mes nei jų, nei Romos Cezarių. Dievai skyrė romėnams viešpatauti žemėje, griežtai tarė Vinicijus. Dievai tai piktosios dvasios, atsakė Ursas o kur nėra romėnų, ten nėra ir viešpatavimo. Pataisęs ugnį, lygas kalbėjo toliau, tarsi pats savo. Kai Cezaris paėmė Kaliną į savo rūmus, aš maniau, kad ten ji bus kriaudžiama, tad norėjau traukti į tas girias ir atvesti lygus karalaitei į pagalbą. Ir lygai būtų patraukę prie Dunojaus, nes tai geri žmonės, nors ir pagonys. Va, būčiau nunešęs jiems ir gerąją naujieną, tačiau kada nors Kai Kalina sugrįž pas Pomponiją, aš nusilenksiu jai ir paprašysiu, kad leistų man keliauti pas juos, nes Kristus gimė toli ir jie net negirdėjo apie jį. Jis geriau už mane žinojo, kur jam gimti, bet jeigu taip pas mus giriuose būtų atėjęs į pasaulį, tikrai jau būtume nenukankinę, auginę kūdikėlį rūpinėsi, kad jam niekada nepritrūktų nei žvėrienos, nei grybų, nei bebrų kailių, nei gintarų o ką būtume iš svebų arba narkomanų prisiplėšę, būtume jam atidavę, kad gyventų visko pertekęs ir lepinamas. Taip kalbėdamas pastatė arčiau ugnies indą su Vinicijui skirtą putrą, paskui nutilo. Jo mintys matyt kurį laiką dar klajojo po lygų gėres, pagaliau tik tada, kai skystis pradėjo burbuliuoti, jis išpylė jį į lėkštą dubenį ir gerai atvėsinę starį. Glaukas patarė ponę kuo mažiau judinti net sveiką ranką, todėl Kalina man liepė tave pamaitinti. Ligija, liepi, ką čia dar kalbėti? Venicijų net į galvą netėjo prieštarauti jos valiai, tarsi jį būtų buvusi Cezario duktė ar deivė, ir neatsakė nei žodžio, o Ursas atsisėdė šalia jo guolių, ėmė samti iš dubenio putra mažu puoduku ir penėti ligonį. Maitino taip rūpestingai ir su tokia gera šypsena žydrose akise, kad Vinicijus tiesiog netikėjo, negi čia tas pats baisingas titanas, e, kuris vakar, sumalęs krotoną, puolė jį patį kaip umaras ir būtų sudraskęs, jei neligijos gailestingumas. Jaunasis Patricijus pirmą kartą gyvenime susimastė, kas gali dėtis prastuolio, tarno ir barbaro širdyje. O Ursas pasirodė, nors jis trupus, bet negrabus laugytojas. Visą poduką apgniaužė, jo herkuriški pirštai neliko vietos nei Vinicijaus lūpoms. Po kelių nepavykusių bandymų Milžinas labai susirūpinęs tarė. Et lengviau stumbrą iš aptvarų ištemti. Vinicijų pralinksmino lygos susirūpinimas, bet nemažiau sudomino jų pastaba. Cirkuose buvo matęs iš jaurės girių atgabentų grėsmingų orų, kuriuos ir sumaniausi Bestiarijai puldavo su baime, nes tik drambliams jie nusileisdavo savo dydžiu ir jėga. Paaiškinimas. Bestiarijus cirko kovotojas, kuris arenoje grumėsi su žvėrimis. Paaiškinimo pabaiga. Negi bandai kada griebti tokį žvėrį už ragų, paklausė nustebęs. Kol dar nebuvo praliekę virš mano galvos 20 žiemų, tai bijojau, atsakė Ursas, bet paskui pasitaikydavo. Ir vėl ėmė penėti Vinicijų, dar negrabiau negu prieš tai. Reikia paprašyti Mirjam arba Nazarijų, pagaliau pasakė, tačiau tuo metu pro užuolaidą kištelėjo išbliškęs lygijos veidukas. Tuo jau aš padėsiu, tarė. Ir netrukus išėjo iš kubikulo, kur matyt baudėsi miegoti, nes buvo palaidais plaukais apsitaisiusi tik aptemta tunika, senovėje vadinta kapicijumi, glaudžiai uždengiančią krūtinę. Venicijaus širdis ėmė smarkiau plakti ją pamačius, jis pradėjo jai priekaištauti, kad lygi šiol nepagalvojusi apie miegą, bet ji linksmai atsakė. Lyg ir norėjau tai padaryti, bet pirmiau pavaduosiu kursą. Ir paėmusi puodelį atsisėdusi ant buolių krašto, ėmė maitinti Venicijų, kuris jautėsi ir pažemintas, ir laimingas. Kai ji pasilenkdavo, į jį padvelgdavo jos kūno šilumą palaidi plaukai krizdavo jam ant krūtinės, o jis blikždavo iš susijaudinimo, bet ir sumišęs ir aistros užplūstas jutau, kad ši galva yra brangiausia, pati mieliausia, prieš ją visas pasaulis yra niekis. Lygi šiol jos geidė dabar pradėjo karštai mylėti. Anksčiau ir apskritai gyvenime ir jausmuose buvo, kaip ir kiti ano meto žmonės, aklas, bet to dairiškas egoistas – kuris rūpinosi tik savimi, o dabar ėmė rūpintis ir ją. Po valandėlės jis pasakė, kad jau sotus. Nuo žiūrėti ją žinoti, kad iš šalia jam buvo didžiausias malonumas. Užteks, eik pailsėti, dieviškoji mano. Nevadink manęs taip, atsakė jį, man nedėra tokių žodžių klausytis. Vis dėlto šipsojosi jam, o paskui prisipažino, kad miegai įsiblaškė, nuovargio nejaučianti ir neįsianti ilsėtis, kol nepasirodysias glaukas. Jis klausėsi jo žodžių kaip muzikos ir širdis vis karščiau plakė, vis labiau žavėjosi, vis dėkingesnė buvo, o protas kamavosi, kaip jai tą dėkingumą išreikšti. Lygija, prašneko patilės, anksčiau aš tavęs nepažinojau, tačiau dabar žinau, kad norėjau tave pasiekti klaidingų kelių, todėl sakau, grįžk pas pomponiją Greciną ir būk rami, Nuo šiol niekas nepakels prieš tave rankos. O jos veidas staiga nuliūdo. Būčiau laiminga, atsakė, nors iš tolo ją pamačiusi, bet grįžti pas ją jau nebegaliu. Kodėl? Nustebęs paklausė Vinicijus. Mes, krikščionys, per aktą žinome, kas dedasi palatine. Argi negirdėjai man pabėgus prieš savo kelionę į Neapolį? Cezaris pasišaukė aulą su pomponija ir įtardamas, kad jie man padėjo, grasino jiems savo rūstybę, laimė, kad Aulas jam galėjo atsakyti, juk žinai, valdove, kad melas niekada neįsprūdo man iš burnos ir prisiekiu tau, kad nepadėjome jai pabėgti, nes lygiai, kaip ir tu, nežinome, kas jai atsitiko. Ir Cezaris patikėjo, paskui užmiršo, o aš vyresniųjų patarta niekada nerašiau motinai, kur esu kad visada galėtų drąsiai prisiekti nieko apie mane nežinantį. Tu gal to nesuprasi, Vinicijau, bet mums negalima meluoti, net mirtino pavojaus atveju. Toks mūsų tikėjimas, prie kurio mes norime glausti savo širdis, todėl ir nemačiau pomponijos nuo to metų, kai palikau jos namus. O jei tik kartkartėmis pasiekė tolimas aidas, kad esu gyva ir saugi.